الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب tabi bu sadece şey değil yani evet, hepsinden bu noktalarda bunlardan ayrılıyor şu, şu noktalarda bunlardan ayrılıyor tamam da bırakıyoruz değil veya diğer bir tabirle dinin olmazsa olmazları olmalı işte dinin bu olmazsa olmazları mevzularında Bir ihtilaflı mesele maalesef imamla alakalı mesele olmuş yani ümmet içerisinde ilk bir kurulan fitne ilk çıkan fırka sünnete öldürdüler yani bu beşer tarihinde İslam, İslam beşer tarihinde yani öyle bir olay oldu ki bu çok meşhur hariciler de geldi bunlar sahabe, sahabenin döneminde sahabenin son dönemlerinde çıktılar ve kalıntıda yediğimize kadar dahi geldi bunlar müminlerin yolundan ayrıldılar Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini anlayamadıkları için Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde zahir oldukları için ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan saptıkları için bunlar ne yaptılar? Müslümanların haklarını kısmen müstendilmiş oldular İslam'da fitne çıkardılar hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dahi hayatındayken bunu şairden rivayetler Allah Resulü aleyhi ve sellem'den sözler sağlıyor mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok şey var ki Aleyhisselatü Vesselam'a kafir cevaplar vermiştir Ömer Elmetlerine Rahimullah Ahmet Muhammed Bunlardan bir tanesi Mustafa Bukhari Müslüm'ün e, rivayet ettiği Ali İbni Ebu Talib hadisi radıyallahu anh diyor ki ben zaman ahdatul esnan fukahaul ahlam ve kullanın hayır kavli zariye dönemde yaşları küçük, akılları zayıf, kıt insanlar çıkıldı bir cümle bunlar mahlukata verilen sözlerin en hayırlısından söylüyordu yani Kur'an-ı ancak diyor ki la yücevzu imanuhum hanazirahum ancak iman bunların hançerlerinden geçmedi hançerlerinden öteye geçmedi yani yakın yine bir mükemmel Sıvat ve avu dolup çıkması gibi dinden çıkılır Ve eynen alakaytunluhum kaktuluhum Nerede onlarla karşılaştırırsanız onları öldürün Ve inne filkatluhum ecran indallahu zaman katalahum yevmel kıyamet Bunları öldürmede yani bunları öldürmekte öldüren kişi kıyamet gününde Allah katına girecekler Yine başka bir rivayette e, işte Bukhari Müslim'de başka bir rivayette Ebu Said Hazreti Nebi Sallam'dan diyor ki işte hani bu Nebi Sallam bir taksimat yapıyor bu malla alakalı sonra birisi çıkıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in itiraf ediyor sonra Nebi sallam o dönemden sonra Nebi sallam diyor ki innehu yakrucu min be'li hâzâ kavmen takdirûne salâtekum takdirûne salâtekum ma'a salâtekum bu adamın diyor soyundan öyle bir nefes çıkacak ki sürecek ki siz namazlarınızı onların namazları karşısında küçük göreceksiniz ve kıraetekum ma'a kıraetekum hatta kendi kıraatlarınızı onların kıraatları karşısında hazır göreceksiniz küçük göreceksiniz ve kıyamekum ma'a kıyamekum oruçlarını ve yine ne yapacaksınız onların oruçları karşısında hafif göreceksiniz yemlekûn minne idrak bölümünden çıkması gibi bundan çıkacaktır ve in edraktuhum daktulanahum katle an hatta bir rivayette katletemez diyor ki bunları, bunları eğer ben ulaşırsam eğer bunları ulaşırsam onları at kavminin öldürücü gibi öldürürüm hatta başka bir rivayette tüm kavminin öldürücü gibi öldürürüm diye Allah'ın bunlar tabi Ali radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde çıkıyorlar ve bunlar günahlarla insanları tekfir eden ilk hakkı olarak İslam'da yer alıyor İslam kıble arasında yer alıyor bunlar günahlardan dolayı insanları tekfir ediyorlar hazırlı o zaman tabiye tekfir ediyorlar onların kanlarını yani ehli kıblenin kanlarını helal sayıyorlar ve Ali radıyallahu anh onlarla birlikte savaştılar da ve bunların öldürülmesi bunlarla savaşılmaz yani Ali radıyallahu bunlarla savaştı bunları öldürdü ancak asıl bunlarla savaşmak ve öldürmek bak dikkat et bıraklarını hem nas olarak hem de izna olarak oldu yani Ali radıyallahu anh onlara saldırıp işte daha önce İbn Abbas radıyallahu anh yazıyor İbn Abbas onlarla münazara ediyor birçoğu geri dönüyor kalanlarla Ali radıyallahu anh savaşıyor ve bunlardan bir rivayete göre 6, 9 vesaire yani sayı olarak bunlardan farklı olanlar olur bunun için yok veriyor ancak buraya dikkat edin burası önemli Ali radıyallahu anh ve ordusunun onlarla savaşıp onları öldürmesi hem nasla tabi yani öldürmesi gerektiği hem nasla tabi hem de icma bunu gerektiği nasla tabi de benim de benim hazırlığımı rüyadan Nebi Sesselam diyor eğer onları e, yaşırsam onları at kavminin öldürüşü gibi öldürmüş yine ondan önceki rivayette ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam onları öldüren için Allah katında kıyamet gününde bir özür vardır yani o zaman buna kosadı icmaya gelince Ali radıyallahu anh ile beraberindeki sahabeler onlarla savaşma kararı aldılar ve itiraz eden olmadı ve bu da bunların icma ettiğini gösterir yani sahabeler o ülke dönemde bunlarla savaşan sahabeler kendi aralarında bunlarla savaşılmasına dahi icma etmiştir neden, neden bunlar yıkılar bunlarla kalacaklar çünkü bunlar şöyle bir kavim ortaya şöyle bir kavim ortaya kişi bir böyle kafir mümin bütün vacipleri yerine getiren ve haramlardan sakılan sakınandır tamam ve bunu ne yaptılar Müslümanlara uyguladılar ve kendilerinin ve Müslümanların bazı haramlar işlediğini iddia ettiler ve onların kanlarını helal kabul ettiler hatta bunlar ısrar Ali radıyallahu anh'ı da ne yaptılar öldürdüler tekfir gördüler öldürdüler tamam yani Ali radıyallahu anh'ı ben de zaten bunlar gibi düşünüyorum yani işte insanlar arasında Müslümanlar arasında bunların makaleleri bunların söylemleri bunların itikadları bu şekilde zuhur, zuhur etmiş oldu bunlar tabi e, İslam'da sonradan yeni giren insanların haklarımızı bu hakları soktular ve hatta günümüze kadar e, bunların kalıntıları ve hastalıkları günümüze kadar geldi daha sonra mutezile tuttu ne yaptı mutezile fırsatı çıktı dünyanın görüşüne yakın bir görüş demek yani her ne kadar mutezile ile hariciler arasında fark varsa da ancak mutezile ile haricilere bu noktada çok yakındır ve tabiri caizse mutezileler yani eğer tabir sahipse şöyle diyebiliriz mutezileler halilerin kavmini meşhurlaştıran ilk yani sonradan halilerden sonra mutezile çıktı mutezile de kısmen halilerin bu görüşünü aldı ancak bazı noktalarda ihtilaf edildi bunlar gözlerim şimdi bunlar ihtilaf edildi ancak genel olarak külli olarak kişilerin ahiretteki durumu olarak bunlarla icma ettiler yani haliler ve mütezileler mütezile aliminin alırken bir kısmını tam külli olarak bir kısmını mutlak olarak almadı ama aldığı kısımda şu türlü farkları var aralarında mesela mütezilenin de hariciler gibi şu görüşü var diyorlar ki kim büyük günah işlerse ahirette ebedi olarak cehennemde koyacaktır eğer bunu üzerine olursa yani bak gördüğünüz gibi bu noktada haricileri tamamıyla muhafaza olur bundan dolayı ne zaman ki mutezile fırsatı çıktı iyice haricilerin bu görüşü yayılmış oldu her ne kadar dediğim gibi arasında fark var bunlar imanın yani zaten niyetimiz var inşallah şoför mevzusunda tartışmıştık Evet dediğim gibi müteziler bunların makarelerini İslam'ın müsemmatı hakkındaki haricilerin bu makarelerini e, günlük tabiriyle reklam yapmış oldu tamam. ondan sonra ne oldu cümlenin safran çıktı cümlenin safran çıktı ve ne yaptı bu irca irca ne yaptı ortaya attı ve iman marifetten bilmekten ilerledi diye ortaya çıktı tabi nasıl tatlı bir şekilde anlatılacak bunların görüşleri görüşleri bundan sonra da dini sapan çıkıp dini görüşünü ortaya attı ve dedi işte iman marifetten ibarettir bilmekten ibarettir sonra ne oldu artık iman üzerine artık bu dönemden sonra artık iman üzerine iman mevzusuyla alakalı imanın müsemmasıyla alakalı insanların birçok makaleleri birçok söylentileri birçok görüşleri gündeme gelmiş oldu ve e, onlarca e, görüş kısmı oldu bundan sonra sonra işte hari, yani hakkın işte hariciler olsun müteziler olsun müceler olsun bunun hepsi kendi aralarında da artık sınıflara ayrılmaya başladı şimdi bunların zaten makalelerinin hepsi hepsi e, yani bunların makalelerinin hepsi ümmet içinde kitaplarda mı makaleler bunları inşallah anlayacağız ancak e, diyoruz ki şurada önemli nokta var her ne kadar işte bu hariciler ondan sonra işte mutezileler ondan sonra cehmileler geldi bunlardan sonra bunların arasından makaleler çıkmaya başladı ve bir sürü görüş oldu imamla alakalı ancak diyoruz ki ne kadar ne kadar bunlardan sonra birçok görüş çıksa da bütün bu görüşler aslında haricilere, müciyelere ve e, haricilere, mürciyelere ve mutezilelere dönüyor yani veya mutezileyle dediğimiz onlar da haricilerden tepki şey öğrediği için yani onlar bir görüş var imanla alakalı ama Aslında bir haricilere dönüyor bir görüşün tamam mı? Böyle mürciyelere dönüyor Cemil Mustafa şimdi öncelikle bak onlar yani hariciler çıkıyorlar tamam hariciler çıkıyorlar bir görüşü şey oluyorlar haricilere mukabil olarak kim çıkıyor Cem İbni Safvan çıkıyor tamam şimdi bu bizim ön verdiğimiz ön mukaddeme tamam mı bizim verdiğimiz bir ön mukaddeme yoksa aksi halde hani işte Cem İbni Safvan çıktı bu görüşü yaydı e, birileri bunu aldı tamam Cem İbni Safvan'ı geçti sadece fırkalar hakkında ön mukaddeme bunlar sadece işte şu görüşü ortaya attılar değil bunların görüşlerinin basitleri söylemişler Allah'ın izniyle ve e, şey de olacaktır yani bu görüşlerin basitleri işlenmesi bir yana bunların görüleri de görülecek ve bunların görüleri de inşallah ne olacak genel genel bir mukaddeme e, bunlar e, hakkındaki genel mukaddemesi e, bunlar maruf e, tabi yani tarihini merak ediyorsun da şunlar hep 200 yıllarda o maruf da şimdi işin o, o yönüyle bakmıyor çünkü aklı halde zihnin safran bile zaten kimden alıyor cadının birhemden alıyor yoksa aksi halde e, meselenin ana kalıpları olarak görüyor tafsiri geliyor sonra ne oldu? Aslında bu imandan, bu imanın mevzulardan sonra yani bu ortaya atılan bu görüşlerden sonra artık bidatın zuhur etmesine rahatlıkla artık insanların görüş ortaya koymalarına sanki bir yol olmuş oldu bundan dolayı zaten selefin ircayı, mürciyeliği hatta hariciliği söz bizden içeren şeyleri diyor bunlar sakın öyle böyle tam burası böyle de dediğimiz gibi aslı yüzyılın aslı zeminin safhanının geliyor bu noktada zeminin safhan benden ne kadar gelse de şimdi kendisini ehli şimdiden müstet eden ki bunlar gerçekten de ehli şimdiden bazı imamlar bunların makalelerinin bir kısmından etkilendiler mesela işte e, Ebu Hanife gibi Ebu Hanife'nin kendisinden o görüşü aldığı Hammad bin Ebu gibi ancak e, bu lafzı bir yani ehl-i sünnete muhalefet yaptıkları bu noktada mücret-i fukara bu kişiler ehl-i sünnete muhalefet ederken lafzı olarak muhalefet etmişler yoksa hakimçi olarak mı muhalefet etmişler bunlar tartışılıyor inşallah yani hatta bunların ashabından bazı insanlar gelmiş mesela İbn-i Ebu Ebu Hanife ile mesela işte Ebu Hanife ile ehli sünnetin iman noktasındaki görüşleri lafzi bir ayrılıktan ibarettir yoksa hakikatin e, ayrılmış değillerdir itiraf etmiş değillerdir görüşünü söyleyenler olmuş alimlerden bunun kadar doğru yani Ebu Hanife ile Selef arasındaki itilaf lafzi itilafdır ve hakiki itilafdır gerçekten yani Ebu Hanife mukarebe olmuştur bunlar zaten tartışılıyor tabi e, akılda akıl bilimi meşgul etmesin diye şöyle söylüyorum diyor ki muhanife ihtilafı lafı ihtilafında hakiki ihtilaftır ehl şey sünneti gerçekten bu noktada ihtilaf etmiştir ala kulli hal bunu neden söyledik yani bu videoların bu görüşünden dahi ehl sünnetin mütefik olan bazı imamlar etkilenmiş bunlar bu noktada hataya düşmüşler yani şöyle bir soru gelebilir gündeme sünnete göre ne vardır? İcma vardır. İmanın tarifinde ve amelin imandan cüz olduğunda iman arttığında eksildiğini icma vardır. E, icma varsa nasıl selef imamlarından selefe, ehl-i sünnetin mukallebe olan kişiler çıkmış mesela o hanife gibi, hammar ibn Süleyman gibi e, o zaman burada icma olmaması lazım o zaman icma var diyemeyiz şeklinde e, zihni çeşitli şüpheler e, hareket edebilir bulandırabilir bundan işlemeyecek bundan cevabı basit ama adaklı bir halde Süleyman karşısı olarak ne yapmıştır? Yani, muhalefet etmiştir tamam mı? Şimdi tabi bunların yani mesela e, işte haricilerin olsun ondan sonra işte fuka, müzeelerin fukahalarının olsun bu söyledikleri görüşler bütün sıfatlarda akıl yürüterek bir şeyleri ispat edip nefreden fırkalar gibi akıl yürütüp bir şeyleri ispat veya nefreden ibaret değildir bu Ebu Hanife'nin veya Hammali'nin Ebu Süleyman'la anladın mı? mesela tarihte bazı fırkalar çıkmış bunlar isim ispatta mesela örnek olarak bazı şeyleri ispat veya nefrede akıl ön plana almışlardır bunlar e, görmüştür ancak Hammad bin Ebu Süleyman olsun kendisini e, sünnete müsbet eden ve imamlığı önderliği ordu sünnet içerisinde kabul görmüş bir imam Keza Ebu Hanife bunların e, bu türlü bidat makaleleri imamla alakalı bu türlü bidat makaleleri e, akıl yürüterek bir şeye ispat veya netiye noktasında değildir bunlar bilakis ne yapmışlardır Kur'an'ın Kur'an'a müracaat etmişler ve sünnete müracaat etmişler ve böyle hüküm şey çıkarmışlar yani bunlar tutup da akıl yürütüp de bu türlü nasları gördükleri halde akıllarına uymadı diye reddetme şeklinde değil tam bu kelime oluşturdu bunlar tanımlı yerde Kur'an'a sünnete bakmışlar istizlal etmişler ve bu hükmü ortaya çıkarmışlar hatam ve ikrar tamam hata yapmıştır ancak ahir burası çok önemli bazen evli sünnet alimlerinden çeşitli hatalar tabir olabilir akideli mevzularda da tamam çeşitli hatalar ta e, tabir olabilir bu onların zararete düşmesini gerektirir ancak aynı hatalar dikkat aynı hatalar başka fırkalardan çıksa bu onları dalaletle itham etmeye engel olmaz İmam Ebu Hanife mesela veya Hammad bin Ebu Süleyman bu konuda hata ettiler diye dalaletle itham etme min olmuş çünkü neden arasına kalmış şimdi bunlar kişi önce dini alırken veya reddedir reddedersin kişi yani herhangi bir alim dini alırken veya reddedersin belli bir usulü vardır bu usul ya doğrudur ya hatadır eğer usulü doğruysa bu doğru için üzerinden hata yapma ihtimali var tamam ama buna rağmen ikili doğru olduğu için ve içtihadı sonucu sırf işte e, içtihadından dolayı sandığı gayretinden dolayı bir hata etmiştir deriz olay biter yani çünkü nedir beşerli hata eder yani bu adam uçuru sahi nasıl uçuru sahi adam diyor ki bir akide bir şey kabul veya böyle dersin bu uçurunu kitaplasın bu uçuru uçur edenen bir insan bundan sonraki merhalede kitapla sünnetten ısınmaz ederken hataya düşerse her Bir insan beşerdir hata yapmıştır ama mutezile hataya düşerse bir insan beşerdir hata, hata yapmıştır denir bu adam bir lafa düşmüşse çok mutlu neden? çünkü mutezile doğruyu bile bulsa herhangi bir mevzuda doğru bir görüş bile söylese yine o adama o doğru görüşünde tutuklar düşünür bunlar çeşitli isimler koymuşlar mesela iki ispatla bir şeyi alır ve edersen bunlar için ölçü bunlar için ölçü kitap ve sünnet bunlar için ölçü işte bölgerdir arazdır ve bunlar çeşitli akli mukaddimeler meseleler ve bu akli mukaddimeler üzerinden meselelerde ispat veren meseleler bunlar ispat veren meseleler hata etseler zayıf zaten isimleri de bozuktu hata da ettiler bozukluk üzerine bozuk bozukluk üzerine bozuğu bina ettiler bir insanlar zararı düşük oldu ancak bunlar bu batıl mukaddimeleri üzerine bir sonuca varsalar ve bu sonuç hak bile olsa deriz ki sonuç hak tamam burada ifade edildiğiniz ne diyor ama sonuca gidersen ki yol var, tamam mesela kişinin eşek çalıp hacca gitmesi haddi bu adamın ama izlediği yol nedir akıl? batıl izlediği yol nedir? batıl bir insan baştan yani eşek çalıp hacca giden bir insan hacca gidip bizim Medine bakmaksızın bunun gidiş usulü bidattır diye bir insanın bu ameli reddolmuş hacca gitme ameli demiyor usulü reddolmuş tamam ama bir insan helal parayla anlık, anlık öyle veriyoruz e, günümüz tabirlerine hoş değil ama yani avam tabirleri kazandığı şu parayı tamam mı Allah için tanrının yolda harcayıp gider ama tutar Arafa'da çıkmaya unutur veya hacı iptal eden herhangi bir şey yapmıyor e, e, yani iptal eden bir şey yapar dedi ki bu adam beşer bir hata yapmış hacını kaza eder inşallah Allah onu affeder anlatabiliyor muyum? şimdi bak bu yoldan çıkarak Hammad bin Ali Süleyman olsun yani veya Ebu Hanife olsun Vakıta ehli olsun oranın fukahaları olsun kendilerine ehli sünnete müstehden ki bunlar ehli sünnet zaten bunun ehli sünnet olduğu icma kabul edilmiş bunların imamlıkları fakirlikleri ve e, herhangi bir e, sorun yok bunlar kendini ispatlamış sünnete bunlar alim akirleri tahmin edilmiş ancak bunların bir türlü hataya düşmeleri bunların kadar işlediklerini göstermez yani bu şuna benzer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dahi hakimin tamam iştihar edip hata etmesine sevap vermiş tamam iştihar edip hata etmesine ama kişi nasıl iştihar eder yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dinden verdiği kaynaklarını belirtmiş bunun için Kur'an yasında kişinin Kur'an yasında döndükten sonra bunun üzerinden gösterdiği gayret neticesinde hata bile da etse bu alimse eğer bu yine sevap olur ama sen senin iştahın Kur'an ve sünnet üzerinden değil de çeşitli örnek verilen mukaddimelerden dolayı ise bu zaten baştan sonuca, var, sonuca doğru varıp e, veya yanlış var yanlış vardığı bakılmaksızın baştan reddedilen şey olur anladın mı acaba bu mukaddime o yüzden bunlar Kur'an sünnete bakmışlar ve böyle anlamışlar bundan dolayı bu hataya düşmüştür ama ehl-i sünnetin mukalele eden yani koşuyin aslında mukalele eden yani nakların aslında mukalele eden insanların durumu böyle değil o yüzden mesela Ebu Hanife'ye baktığımızda Hamad bin Ebu Süleyman'a baktığımızda bunlar mesela çeşitli ayetler çeşitli hadisler öne yani bunlar hakikaten birden fazla hatta ondan fazla nasıl sürüyorlar işte iman artma Ahmet'in artık öksün bakına ondan sonra Ahmet'in imandan olmadığına dair yok ha bunlar bir iktidarlarında getirdikleri bu ayet ayetlerinde iktidarlar tutmuşlar ne etmişler orası ayrı bir bakım ancak bunlar selefin üçününü kullanarak mevzuyu anlamaya çalışmışlar bunlarla bidat edin arasında farklı anladın mı? anladın mı? şunlar mesela bakmışlar Allah Kur'an'ı yok diyor iman edenler ve salih amel işleyenler bak Allah iman edenler ve salih amel işleyenler dedi imanı ne yaptı e, amelden ayrı tuttu ve sayıldı ve buna benzer çeşitli isimlerleri öne sürdüler ve bundan dolayı tanımın ve böyle iştahat ettiler bunlar bundan dahi inşallah ne yapacaktır özür olacaktır bunlar bu ayarından samimi ayarından dolayı burası anlaşıldı mı artık yani genel olarak verdiğimiz bu ön mukaddime ön kalır ve şu işaret var nedir bunlar naslarla yani özellikle bu e, fukhal mücadeleğimiz bunlar naslarla yola çıkmışlar tabir edememişler aynı kişiyle sana günümüzde herhangi bir e, fıkıh aliminin bir hadisi yanlış anlayıp fıkıhta yanlış bir fetva vermiştir yani şu sözün yanlış anlatılmasın hani imandaki bir hata imanı mevzesi bir hata fıkhi mevzesi bir hata gibi bunu kastetmiyorum kastım usul noktasında kastım yani bir katı ne yapar Kur'an'a bakar sünnete bakar bir hüküm çıkarır tamam mı deriz ki bu adamın usulü doğru yani usulü nasıl doğru ne yapması gerekir bu adam şimdi Kur'an'a ve sünnete dönüp mevzuyu anlaması gerekir evet öyle yaptı ama sonuç sonuç hata olabilir ya hadis zayıf olduğundan dolayı ya hadisin lafını yanlış anladığından dolayı ya hadis mensup onu o mensup olduğunu bilmiyordu ve onu o hadis onun ve ona hastasıran bir rivayet vardı onu bilmiyordu vesaire anladın mı? üçülü sahih ve bunun hizmetin fukaların da üçülü sahih Kur'an'a ve sünnete var başka bir yola girmiyor tamam sadece iman var o, o, o, o, o, o mevzu o onun bilgilerin ilgisinin bilgilerle alakası var biraz daha fazla düşünün şimdi diyor ki bakın Kıbri Ehlinin makaleleri çok yanılır bunu baştan söylemiş iman hakkında birbirinden farklı bir görüşleri vardır hatta öyle ki dediğim gibi fırkalar kendi aralarında imanla alakalı yani kendi aralarında ayrılığa düşmüşlerdir hani mesela bugün dediğimizde bazı gruplara örnek verebiliyorum mesela işte A cemaati bile kendi aralarında nasıl birden fazla fırkaya gruba bölünebiliyor şimdi bu imanla alakalı mevzularda ortaya çıkan mevzuda ortaya çıkan fırkalar kendi aralarında dahi birçok ihtilafa düşmüştür hatta mürciye ahir bak Ebu Hasan'ın Eşari makalatında bunu zikrede mürciye kendi arasında 12 fırkaya düşmüştür 12 fırkaya bölünmüştür mesela mürciye kendi arasında bir çok fırkaya bölünmüştür ancak Ebu Hasan'ın Eşari nasıl şunu söylüyor ki bunların bölünmüşlüğü 12 fırkaya kadar çıkabiliyor yani 12 fırkaya bölünmüşlüğü e, Ebu Hasan'ın eseri hükreder hatta yine mutezilelerin kendi arasında ihtilaf vardır iman yolcusunda mesela Kazi Abdülcebbar var bu mutezile alemlerindendir hatta mutezile dediğin zaman akla ilk gelecek insanlardan bir tanesi de Kazi Abdülcebbar bunun hatta bazı kitapları günümüze kadar dahi ulaşmış olur mesela Kadı Abdülcebbar Şahı Usulü Hamza adlı eseri var onda mesela zikreder kendisi mütezilerin en büyük imamlarından olduğu halde kendisi dahi mütezili arasında iman mevzusunda ihtilafın olduğunu hissetmiştir kendisiyle bak bu ince ayrıntıları yakalaman lazım bunlar çok önemli çünkü bunlar fırkaları anlarken e, fırkalar anlarken fıkh ederken veya onları kabul veya reddederken veya muhaliflerle otururken konuşurken olabilir karşı adam mesajı da olabilir bu ince ayrıntıları yakalayabilmek çok önemli yani ben mesela hani işte burada hadi Abdülcabbar sen bu mevzubatında tamam geçelim bir daha buna dönmeyelim veya tamam bunu öğrendik aklımıza tutmaya gerek yok bu şekilde bakmayın tamam mı? bunları aklımıza tutmaya gayret edelim tutmaya gayret edelim bunlar ince ayrıntılardır ve bunlar birçok işgali çözebilecek ayrıntılardır ee, günümüzdeki şu durum içerisinde Şimdi sahabe döneminde fırkalar yoktu veya sahabenin ilk başlarında böyle fırkalar e, ayrılmamıştı bunların böyle görüşleri kitaplarda fırkaları kitaplarda yayılmamıştı o zaman bir sorunun tam günümüz böyle değil bunları yakalamak lazım bunları bilmek lazım adam senin oluşuna inanından bir söz getiriyor sana reddiye olarak anlatabiliyor muyum veya sana bir görüşünü söylüyorsun adam diyor hayır benim mezhebimin böyle görüşüyor sen atıyorsun sallıyorsun gibilerinden yani bir sürü şey gündeme gelebiliyor bu asırda bu asır zamanda bu dönemde tamam bugün de aynı terörizmi yakalamak diyor ki müzeler de kendi arasında 12 fırkaya bölündüğüne dair rivayetler var bunların Ebu Hasan el-Eşhari Makalat-ı İslami'nin adlı eseri makalat İslami'nin şimdi fırkaların görüşleri nasıl fırkaların görüşleri geçmişte fırkalar hakkında kitap yazmış İmam şartlara maruz kabul eden insanlar bu konu hakkında mesela bunlardan bir tanesi Ebu Hasan Eşari bir tanesi İbn-i Hazreti Halı var işte Şehristan'ın var Minder ve Muhalı var anladın yani var da var bunlar ne yapmıştır fırkaların görüşlerini kitaplarında toplamış onların hatta bir kısım delillerini şüphelerini inceletmiş e, kitaplar inanmış tamam şimdi bunlardan bir tanesi de makale e, Mesela Ebu Hasan Eşar'ı bir rehbide mücadele 12 kısra ayrılmıştır dediğim gibi bu ana imanda ana fırkalardan bir tanesi yani ehl-i sünnetten ayrılmış asıl fırkalardan bir tanesi dediğim gibi muhtezile bunların en büyük alimler arasında El-Kabi Abdülcebbar var bunu bu yine kendi e, Şerif Usulü Hamsa adında eseri var burada zikreder kendisi dair zikreder burada muhtezilenin e, imamlar aralarında ıslah edilmiyor tamam yine, yine Ebu Hasan'ın Eşari de mütezirelerin 12 fırk, e, şey e, mütezirelerin 12 fırkaya ayrıldığını hissetmekle yetinmeyiz aynı Kadı Abdülcabbar gibi mütezirelerin de istilafa düşürdüğünü Kadı Abdülcabbar gibi ikrar etmekte Allah'ın Eşari'nin makalatında hatta öyle bir akıl var Ebu Hasan'ın Eşari makalatında Mu'tezile'nin Mu'tezile'nin altı görüşü olduğunu söyler altı görüşü olduğunu söyler yine aynı şekilde mesela Şialardan Zeydiye grubu var yine Ebu Hasan'ın Eşari Zeydiyelerden iki görüş söyler evet tabi bunların tavsilatı inşallah göreceğiz ancak inşallah biz bütün bu fırkaların tek tek yani işte e, Mürciye 12 gruba ayrılmış bu 12 grup tek tek onun sonra e, Mürciye 6 gruba ayrılmış İmam'da aralarında bunlar tek tek işte Şialar 2 gruba ayrılmış bunlar tek tek vesaire bu şekilde değil de genel olarak ne yapacağız? İstisaren muhtasar olarak bunların görüşlerini alacağız yani nasıl muhtasar olarak? Şimdi göğüsleri kesefere alsan olmaz da görüş var Bizlere de değil de en meşhur altı görüş söyler bunu söyleyebilir Bakın İslam'da iman yolcusunda altı görüş vardır ki altı meşhur görüş vardır ki diğer bütün görüşlerin aklı bu altıya dayandığı için bu altıyı zikretmemiz tabiri caizse sanki bütün bölümleri şey bütün görüşleri zikretmiş hizmetine geçiyor anladın mı? sözünü istersen bu anlaşılıyor çünkü mesela diyor ki e, kim var mürciye var e, mürciye kaç gruba ayrılmış 12 gruba ayrılmış peki bu 12 grup mürciye 12 gruba ayrılmış bu 12 grup nereden çıktı ve mürciyenin aklından çıktı o zaman mürciyenin tek olarak ele aldı anlatabiliyor muyum? bu ötekile kaç gruba ayrılmış imanda 6 gruba ayrılmış bölümlüydün kendi alimleriyle bize de Abi Abdülzebbar gibi Ebu Hasan'ın eşarıyla bize de tamam altı görüş ayrı ama bu altı görüş nereden çıktı muhtezilerin aslından çıktı o zaman muhtezile ikinci görüş bunun gibi Anladın mı? yani altı grup vardır şey altı görüş vardır İslam'da imanların arasında bu altı görüşünün hepsini inşallah biraz tatlı bir şekilde hatta bazılarının ince ayrıntısına kadar anlatacağım görüşlerini, doğrularını, ehlisimetin bunlarla bunlara verdiği cevaplar bunların ehlisimet'e getiriyorlar diyorlar ve onlara bu şekilde düşünüyor çünkü bakın ee, bunların bunların yani bu altı görüşü zikreden olanlar yani İslam fırkalarında alim olan fırkaların görüşlerini bilmede alim olan birçok insan al, alim gelmiştir tarihte fırkaların görüşleri hakkında meşhur bunlar dahi bu görüşleri hissederken iman hakkında böyle bütün görüşler tek tek şöyle demiş şöyle, şöyle demiş şeklinde bugün yapacağımız gibi inşallah onlar ne, ne yapmışlar ki biz onlardan almış oluyoruz bu altı görüş şubit etmişler tamam bunlar üzerine istihar etmişler çünkü diğer bunlardan tepki eden bütün görüşler zaten bu altı görüş mesela baktığımız zaman İbn Hazreti Tavda ondan sonra e, Ebu Yala imanında İbn-i Zeynep Fetevasında Ebu Nuaym Hüzze'de yani vesaire vesaire İmam Gazali akide kitaplarında Evgin muvaffakatında tam Bağdadi usulü Celle, Şerri Makasıdda, Şerri Zevhere'de vesaire vesaire bütün bu kitaplarda iman, imanla alakalı görüşler bitirildiği zaman bu altı görüş üzerinde dönüyor bütün imanla alakalı olmasına İslam tarihi içerisinde fırkaların ayrılması tamam mı? ancak bildiğim ki ders olarak zaten kaç dakika oldu yaklaşık 40 dakika oldu bugünkü ders olarak sadece Müslüman'ın görüşünü söyleyeceğiz diğer beş kalan beşinde inşallah önümüzdeki dersten sonra yani önümüzdeki dersten itibaren işimizde değil şimdi önce bu altı görüşünü tüm olarak verelim bugünkü ehl-i sünnetin sebep olanı ehl-i sünnetin görüşü tamam birinci görüş ikinci görüş eşarilerin görüşü üçüncü görüş cehmiyelerin görüşü dördüncü görüş kerramiyelerin görüşü tamam mı? Beşinci görüş Kufa fukahalarına işte Mürcet fukaha denen işte Hammad Mürcet'e bu Süleyman Ebu Hanife gibi Beşinci görüş bunların Altıncı görüşü harici ve muhteşelerin Bunun görüşü aynı olduğu bir sayılır Tamam mı? Bu altı görüş Vakıflarını tekrarlayan birinci sebefin görüşü İkincisi eşarilerin görüşü Üçüncüsü zehmiyelerin görüşü Dördüncü kerramiyelerin Beşincisi Kufa fukahalarının Altıncısı hariciler ve akıl, iman, söz ve amel iman söz ve ameldir hatta birden fazla hatta birçok alim bu konuda icmayı bitirmiştir şimdi dikkat et az önce dedim ki cumhurun görüşü yani seleften cumhurun görüşü dedim iman söz ve ameldir ancak hani dediğim gibi az önce de bununla beraber şunu da söyledim dedim ki fazla hatta birçok bir sünnet alemi cumhur değil icmayı zikretmiştir çünkü cumhur benden haklıdır aslında son haklıdır ancak birçok alim cumhur değil bunu ehli sünnetin icmasına çıkartmıştır bu iki söylem olduğu için ben bu ikisine bunu yaptım aslen mevzunun ilmi sahnesine döndüğümüzde bu cumhurun doğrusu değil burada icma vardır tamam ehli sünnet arasında ve bunlar inşallah ne olacak? Gelecek. Tamam Ve ehli sünnetin ehli sünnet ve bu konudaki görüşü yani imanın söz ve amel olduğuna dair görüşü mütevatir olarak gelmiştir ve bunu imamlardan ehl-i sünnet imamlarından zikreden, nakleden birçok imamlar da gelmiştir ehl-i sünnette mesela Ebu Ubeyd Kasım İbni mesela bunun iman eseri var bu hüküde İmam Acıbi, İmam Lalekai, İbn-i Vatra, İbn-i Ebi Asım sonra İbn-i Ebi Şeyda sonra Ebu Hasan el-Eşhari İbn-i Hazım, İbn-i Abdülber, İmam-ı Beyhati İbn-i Ebi Ya'la, İbn-i Seymiye, İbn-i Recep'in Hanbeli ve diğerleri birçok kişi tamam mı? bunlar zikrederlerdi ve imamlardan bunları naklederler ehl-i sünnetin bir görüşünü ancak bak şimdi ilmin şey e, mevzunun ünlü bir noktası var buraya dikkat edin inşallah dedi ki onun için nokta imanın tarifinde imanın müsemmatında icma var tamam ancak bu tarifi yaparlarken öyle sünnet kendi arasında farklı farklı lafızlarla tarif etmişlerdir lafızlar farklı farklı dikkat edin tamam mana değil ehli sünnet imanın mükemmatı noktasında icma etmiştir ancak bu tarifte icma ettikleri bu tarifte lafsi olarak farklı farklı beyan etmişlerdir ancak buraya dikkat edin buradan hep izah edilir ancak bu lafsi ihtilaflardan ki yani veya e, laf, lafsi ihtilaf demiyorum buna lafzı olarak tenevuatlarda çeşitliliklerde en meşhur olanı şudur diyor ki sebep iman söz ve ameldir iman nedir? söz ve ameldir en meşhuru yani bir sebebin mütekabbine baktığımızda özellikle ilk döneminin imanı tarif ederken en çok tarif ettikleri cümle söz mutlu sözlerden ibarettir ne? söz ve ameldir yani derler ki el iman kavulun ve amel iman kavil ve anlamdır ancak müteakhir seleflerden yani ilk dönemden daha sonra gelenler daha çok şu lafı kullanmışlardır iman kavil söz yani söz amel ve mühendis nedir? söz Am amel ve mühendis bazıları bir şey daha ilave etmiş ne demiş? söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır tamam yani bak bunların hepsi ayrı ayrı lafız değil mi lafız olarak yani bir, bir, bir tanesinde iki lafız var bir tanesinde üç lafız var bir tanesinde bakın dört lafız var birisinde farklı var vesaire yani dediğimiz gibi bu çıkmış ne demiş bu daha çok dediğimiz gibi müteahhirlerde şey aramızda kadınlarda meşhur olan görüş şey. demiş iman sözü anlamı bu doğru çıkmış ki bunlar özellikle müteahhirler Müstakırlar çıkmış Bunlardan işi iman Söz amel ve mevcut Başkası gelmiş demiş iman söz Amel ve sünnete tabi olmak Buraya Sonra başkaları çıkıp demiş iman kavlun bil lisan Dile söylemek ve etikadın bil cenan Kalbiyle itikad etmek ve amelin bil erkan Azalarla ne yapmak? Amel etmek yani kalbiyle tatlı, dille, sen azalarla amel etmek Kim yürütmüş? Bunu söylemiş sonra kim çıkmış demiş ki iman söz ve fiildir bak bu da ayrı bir şey mesela bu iman Bukhari'sinde iman Bukhari'sinde iman tarif ettiği iman kavlin ve fiilin demiştir bir, bir rivayette kavlin ve amelin demiştir yani ne tabii ben dediğim gibi dünya zaten meşhur ancak bütün bu makaleler yani öyle düşünmesin bütün bu makaleleri tamam mı? yani bütün bu makalelerden tek bir muradı var mesela bakın özellikle ilgili diyorum mutlaka bunlardan meşhur olan hangisidir? söz ve amel değil mi? Evet. ve bu söz ve amel zikredenler ne kastırıyorlar söz ve amelden? yani sözden kalbin sözü ve dilin sözü amelden ise kalbin ameli ve azaların ameli aslında size dedim sen bu en son söylediğin söyle bakalım ne diyor söz ve amelden kastı neymiş söyle sözü evet. amelden kastı ameli şöyle ekleyenler olmuş demiş ki söz kalp e, şey söz ee, amel ve niyet demiş doğru mu? Evet, sözden kastı ne? Dil amelden kastı azalarla niyetten kastı niyetin kalp ha? kalbin niyet edersin ne? beyanda ziyade olsun diye anlatmıştık tamam mı? bunları bir izah edip olmak için yapamam lazım çünkü neden? Bak birisi çıkmış söz ve amele millet lafını yazılmış. Neden? Çünkü insanlar akıl bak genelde. Mütekaddimlerin sözüne baktığınız Bunlar iman, söz ve ameldir dersin Bunlar iman, söz ve ameldir dersin Daha çok insanlar sözden ne anlar? Ha, dili anlar değil mi? Dili anlar Halbuki söz ve amel derken sözden sadece dilin kastediyor Yok, neyi kastediyor? E, ee, dilin sözünü ve kalbin sözünü, kalbin sözünü taklit etmek demek değil mi? Kalbin sözünü. Çünkü mesela e, kalbinden iki şey anlaşılabilir. Tamam mı? Bu Arap edebiyatı buna müsaade. Dille söylemek ve kalbine söylemek anlaşılabilir. Tamam mı? Şimdi böyle bir işgal görülebileceği için bazı etmiş mevcutlu de ilave etmiş bir ziyade bir beyan etmiş. Tamam mı? Ne olsun? yani beyanda bir ziyadelik olsun hani daha çok olayı açma olsun diye yani daha çok anlatılsın diye bir, buna bir şey daha da, e, e, ilave etmiş mesela mesela ne demiş söz işte amel diye ittibaat sünnetine de tabi olmak mesela bu mesela bir e, Suhel bin Abdullah Etkili var mesela İmamlı meşhur bir abid insanlardan bir abid selef alimlerimizden biri maruf meşayihlerden bir tane bir sorunu kendisi açıklıyor değil mesela bu iman tarif ederken diyor ki iman söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır diyor diyor ki ve sonra kendisi açılıyor diyor ki çünkü diyor mesela söz şey, amel ve niyet sünnete tabi olmadan yapılırsa bilet olur diyor bak görüyor musun hepsi ne siz böyle beyanda ziyade babından tehdit babından bunları söylemiş mesela bakarsan Abdullah Kur'un rivayetini işte e, şöyle bir sözün ünlü teyimde davasında olsun sonra ünlü Recep'in Hanbeli Fethini Bari'de olsun bu kadar önemli biliyorsun bir Hacer'in Fethini var bir de ünlü Recep'in İbn Recep'in Hanbeli hükmeden gittiler yani ben gördüğüm zaman adam bu, bunu söylüyor yani bu alimliği kadeyi yapıyor sonra sen bir açıklarsın ne bak görüyorsun hep mani olarak aynı şeye dönüyor bütün bunlar tamam o yüzden bunların hepsinde mağlup olan şu var yani selefinde Allah bize bu dini bize hiç bu dini şu bakımından kalb ile tasdik dil ile ısrar azalar ile amelden ibaret tamam mı? Ehl-i şimdi buraya kadar olan bir mevzu Ehl-i sünnetin itikadıyla alakalı bundan sonra işte ikinci görüş, üçüncü görüş, dördüncü görüş bir asır kalan görüşler tamam bununla işte önümüzdeki dersin inşallah anlatıyor şimdi tabi bunları anlattık ama e, sünneti anlattık e, tamam e, sünneti bu halde bunların bölümleri vesaire zaten bunları ne yaptık bu kısmı mukaddimeden anlattık ancak önümüzdeki derslerden itibaren fırkaların görüşleri zikretmeyle beraber artık ehl-i onlara cevapları onların ehl-i sünnete getirdiği şüpheler ehl-i sünnetin şüpheleri def etmesi şüphen ne olacak zaten deliller arası münakasa da olacak tamam mı? böyle de zaten Ebu Sünnetin e, kendi ispat ettiği akidenin görüşün bölüleri ortaya konulacak onlara doğru cevap verme açısından gerek bir cevap verme açısından yukarı milleti görmek tamam bunların bunun hepsini söyleyecek diğer kıtaların görüşleri Ebu Sünnetin ne olabilir vesaire bu arada zaten Ebu Sünnetin ne olacak deliller sadece inşallah. Bunu da söylüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.